amakuru twabateguriye muri kano kanyagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abantu munani babiri bo mu gisagara ca bujumbura na batandatu bo mu muryango umwe ku mutumba sororezo komine kanyosha intara ya bujumbura nibo baraye bahitanywe n'imvura yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane abandindwi bo muri zone kinama mu gisagara ca bujumbura baramaze gufatwa n'ikiza cya korera kuva ku wa cumi na kabiri uku kwezi batanu muri bo baramaze kuvugwa barataha babiri bakaba bakiri mu bitaro inzu zahora zikoswe n'imigambwe muri komine nyanzarake intara y'amakamba zirugaye kuva ku wa cumi na gatanu ku kwezi imvo musitanteri w'iyo komine asaba abarongoye iyo migambwe kwiyubakira bavavanure n'ibyo gukota icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gasitosi ndimwo ahamagarira abanyagisagara kuriha ku gihe amakori n'amatagisi munsi tubafitiye na bucanayandi y'ibidukikije muri ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Eric Uwimana afadikanije na Alphonse Kubwimana idonido ni mukanya tubahaye ikaze abantu batandatu bo mu muryango umwe bagizwe n'ababyeyi n'abana babo bane nibo bahitanywe n'imvura yarayiguye mu ijoro ryakeye ku gacimbiri ruyange umutumba sororezo muri komine kanyosha y'intara ya bujumbura intandaro y'urwo rupfu ni imvura y'isegenya yaguye isitura umusozi ugwa ku nzu uwo muryango wari urimwo kuri uwo musozi usanzwe uhanamye umuhanuzi wa musitaneri wa komine kanyosha jeje imibano n'intwaro akavuga ko agiye gufatwa ingingo yo kwimura iyindi imiryango iba kuri uwo musozi ngo mu ntumbero yo gukinga amasanganya ni inkuru ya Evariste Nziko Banyanka yahishikiye aho ni ku gacimbiri ruyange kasororezo aho abantu batandatu bo mu muryango umwe bahitanywe n'imvura y'isegenya yaguye mu ijoro ry'uyu wa kane rishira uwa gatanu inkombe yo haruguru y'inzu yarabomotse isitura inzu barimwo ibambazi bibagwa ko intundu n'amarira nibyo byaranga ababanyi n'abaryango b'umuryango w'umuhisi jambiye ndikumana wahatikiriye abariye umutima amenyo bakagira icyo bavuze bavuga ko baguye mu gahundwe ntabwo twumiwe n'agatangaza tumaze kubona bino bintu byabaye twata dutangaye twese kuko byabaye mu ijoro nta muntu n'umwe arahabona kumbure turi ko turibaza tuyo biba ku murango hariho n'umwe yari gusigara tubonye nk'umuryango wose uhetse abana n'umusinga ntahe n'umupfasoni baheriye mu nzu rumiwe ibi bintu byaraye bibaye ngaha tubyakira nabi murabona birateye agahinda urabona ko abantu batikiye kandi ari benshi umuryango usigaye wifumbase ariko ah, birateye agahinda gusa umuhanuzi wa musitanderi wa komine kanyosha ajejwe imibano n'intwaro yishikiye ahisurorezo iruhande y'uko atera kamo abofasha muri ivyo bihe bitoroshe la distrance baziruwiha ashikiriza nikigiye gukogwa ku bijanye nuko aho harahihaye inkumbi hahanamye cyane mu ntumbero yo gukinga irindi sanganya ikigiye gukorwa nuko abegereye hajya ahantu tubagisha inama tukabatoza umugambi y'uko muri iki gihe imvura ari nyinshi bokinjura hanyuma bakaraba ahandi baba barabaye kugira ngo barindire iki kumbure bige ukundi bo kwitunganya uwo muhanuzi wa musitanteri wa komine kanyosha akavuga ko mu migambi ya kazoza imiryango iba ngaho ku ruyange izo kwimurwa burundu ivyo bagiye gusaba ababakurira mu ntwaro Evariste nziko banyanka iruhande yabo bitavye imana mu ntara ya Bujumbura abandi babiri barapfuye mu gisagara ca Bujumbura amazarenga 30 arasambuka yandarenga ijana haruzura amazi nkuko bishikirizwa na Antoine Ntemako numuyobozi mukuru ajeje gisata kijeje gukinga impanuka no gutabara mu gihe cibiza ico akaba ari cegeranyo ca mbere civyononywe niyo mvura yaguye mu ntara ya Bujumbura no mu gisagara kurikira sororezo harapfuye abantu batandatu umuryango umwe aho inzu kubera iyo mvura nyinshi yasidukiye ku bantu umuryango wose bahita imana urumvanye n'urugo umupfasoni wiwe abana bane eh, mu gisaha ca naho nyene ntivyoroshe cane cane muri komine ntahangwa ni muri zone buterere amazu mirongo itatu yabomotse ayandi ijana na zibiri aruzura mu kinama amazu atandatu arasambuka kubera iyo mvura nyinshi nyene umuntu umwe nawe nyene hasi ubuzima kubera iyo mvura mu buyenzi muri komine mukaza umuntu umwe yitavye imana ahitanwe n'iyo mvura n'abantu babiri barakomeretse murumva ko ari ibintu biteye ubwoba kandi ivyo n'ibiharuro vya mbere turaca turondera turaba ibiharura kugira ngo tuzobikorere ko abantu bazoshobore gufasha isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ibiri tubandanye n'amakuru avugwa mu magara y'abantu abantu bashika ku ndwi abana nako indwi nibo bamenyekanye ko banduye ikiza cya muri zone ikinama mu gisagara ca Bujumbura ivyo bishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanga na sida muganga Jean Bosco Girukishaka amenyesha ko abo bose ari abana batanu muri bo bakaba baravuwe barataha abandi babiri bakaba bakigwariye mu bitaro Prince Regent Charles ahari kigo cakira abagwayi bakorera muri kino gihe akamenyesha ko ubushikiranganje bwaciye bwihutira gupompa muri ako karere kurikira kuva rero ku igenekerezo rya cumi na kabiri kwezi kwa mbere naho nyene nga mu gisagara cya bujumbura mu karere k'ubuvuzi ko mu buseruko bujumbura no bujumbura district bujumbura no harashoboye kwibonekeza abarwayi bafashe banduye iyo ngwara tukabamenyesha ko eh, ni muri zone kinama Eh, muri karitsiye ya ruyigi hibonekeje abarwayi batandatu bava mu rugo rumwe tukabamenyesha mbere ko ari abana hanyuma no muri karitsiye ya bukirasazi aho hibonekeje umurwayi umwe nawe nyine n’umwana bagiye barakurikirana mu kwandura ku buryo n’ubundi umwe yavuye muri urwo rundi rupango bose hamwe rero ni abana indwi kuva nyuma y'aho igenekerezo rya cumi na gatanu n'irya cumi na gatandatu n'irya cumi n'indwi nta wundi murwayi yibonekeje yanduye iyo ndwara eh, ya ngaha mu gisagara cya bujumbura muri abo indwi banduye iyo ndwara barakiriwe baravugwa eh, mu bitaro eh, prince rishasha aho dusanzwe dufise ikigo kijejwe kuvura ababa banduye iyo ndwara twamenyesha ko kuri abo bana indwi Eh, bari banduye umuto afite imyaka ibiri mukuru akaba afite imyaka cumi n'ibiri hasigayeyo abana babiri gusa nabo nyine bameze neza makuru ajanye n'amakori cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yatanguje kuri wa gatanu isekeza ryo kumenyesha no gutanga amakori n'amatagisi biciye mu buhinga bw'amamashini mu gisagara ca Bujumbura Gastos Ndimwo hakaba hamagarira abanyagisagara kuri ayo makori n'amatagisi kugihe kurikira nimutange ikori kuko ubu nta muntu azosubira kwinyegereza ngo ntiyatanze ikori kuko bazaba bazi yuko utatanze ikori ni naka na naka kandi isango bababwiye birenze ko n'umunsi n'umwe hazoca haza ipeyadamu bantu mu gisagara cya bujumbura mwese dufise ibintu nka busaca bujumbura dusabwa gutanga iryo kori tubitanga si iyo kuko ikori niryo rituma ubuzima bw'igihugu bugenda neza nibwo butuma ibi byose leta imigambi ikora ikora bivuye ku ikori mwatanga ni ukuvuga akuvako agasubira akagusubira mu buryo butandukanye bwose nicyo gituma dukenguruka imigambi myinshi myiza abari mu gisara cya bujumbura bariko barafata kandi ni imigambi isaba ubutwara. hari abazowurwanya babona inyungu zabo z'uno munsi mugabo batabona inyungu z'igihugu zera hari n'umugambi mwiza mwari mwafashe yo kurondera impapuro ntiganwa mu mpapuro zimwe zimwe nibaza yuko mwukomeza mbere tukaja inama n'ingingo tukaraba aho bitagenze neza kuko hariho uburyo bwinshi igisagara cya bujumbura cyari kimaze gutanga ubwo buryo umuntu niyo buheba kandi utezwa gukora akaraba ingene icyo gikorwa ku buryo muri kino gihugu dushika aho impapuro zose ziba ntiganwa nko mu bindi bihugu bituye mbere no gushika kuri cya kibazo cyo gutanga akarangamuntu sekiriza Uburundi ngo burafise ikibanza ca bufise ikibanza ca 17 muri no mwaka wa 2019 mu cegeranyo citwa doing business cibanki y'isi yose aho ni ku bihugu 190 vyakozwe kwa matohoza ibanki y'isi yose yatanze ico kibanza ifatiye kubijanye n'ingene igihugu corohereza abantu mu gushinga amashira hamwe no kwiteza imbere aho ni hagati y'ukwezi kwa gatandatu 2017 no kwa gatano 2018 ngo Burundi bwabaye bwa mbere ku mugabane wa Afrika nkuko bishikirizwa na Leonas Sentore arongoye ikigo api kijeje guteza imbere abanyamitahe hakaba hari kuri uyu wa gatano mu kiganiro kubamenyesha makuru bose bagakora mu umunsi umudage hakaba ibibazo by'amabarabara akava mu nzira ibibazo by'umuyagankuba abantu bakaronka nyine bashobora kuronka amadeni yo kugira biteze imbere amadeni atarayo amadeni yo ku mwanya muto amadeni y'umwanya muremure ubona nk'ibi by'uburiri bisaba ideni ryo ku mwanya muremure uca usabwa ngo uce usubiza ejo bukeye ibintu byinshi bijya hamwe kugira ngo igihugu gize gitere imbere nyuma yaho rero ibyo birara byigiwe mu kigo izabo umurimyi yitwa ntabakirira salvatore nawe agomba kubigwiza aca abirimira ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoki umurima umwe wari kuri ara cumi na zibiri n'igice seyipe ubutarimwe bise bugingo hari hatewe ibiro mirongo irindwi hatewe himburwa ibiro majana atandatu na mirongo umunani na bibiri ku wundi murima seyipe ubusa gatatu bise buryohe kuri ara zitandatu zirenga hari hari mu ibiro mirongo irindwi na bitandatu hatewe himburwa ibiro ijana mirongo irindwi na umuyobozi agezwe ibisata by'uburimyi ntwari amenyesha ko icyo gikorwa cyakozwe na enjeniyeri ntabwo bakinira sarabato ari igikorwa cyiza cyane aho rero asaba umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara y'ibitoki gukurikirana ikwiragizwa ry'icyo giterwa cy'ibiraya kuko kizoba kije kunganira umugambi wo kurwanya inzara kuri enjeniyeri ntabwo bakinira umwigeme akora umwuga canke akaja hamwe n'abandi mwishira hamwe ngo bituma ashobora kwitunga mu buzima atacarinze gusabiriza bivugwa n'abigeme babiri bavukana bahisemo gushinga ishirahamwe ryo gushona impuzu nyuma yo kunanirwa umwaka w'icenda w'ishure shingiro ni ku mutumba wa Butare muri komine ya Kayogoro intara ya Makamba muri iyo komine bagashima intambwe abakenyezi bageze ko mu gukora ico bateza imbere ku neza yabo n'imiryango Placide niyo mwongere nimbona ester afise imyaka cumi n'umunani minani vestine nawe akagira imyaka cumi n'itandatu tubasanze b'abashonera ni ku isoko rya kijambere ry'ikomine ya kayogoro bari mu cyumba cya bonyine uko ari babiri hirya no hino bahanye imiryango n'ibindi bibanza bishoneramwo abagabo baravukana bose bakaba barananiwe umwaka w’icyenda w’ishuri shingiro Esther hati nabonye umenga singiye kubona ingenda ngizobaho inyuma yo kunanirwa amashuri hitamwo kwiga umwuga je kubera narimpe vy'amashure ndiyumvira ubuzima bwanjye ukuntu buca bugenda nca mpitamwo kwiga umwuga kubw'abavukanyi ngo bamaze gusozera inyigisho ngo baciye biyumvira gushinga ishyirahamwe aho kubandanya bakorera uwundi mugabo twe twatanguye tugenda ku muntu atwigisha hama turamuha amahera aratwigisha baradusohoye hama turaza turakorera ngaho nyine mu isoko kubera twari dusanzwe twigira ngaho nyine turakora ibyo dushoboye hama ibyo tudashoboye naho tukabaza ku bijanye n'ibikoresho Vestine Minani umwe muri abo bakobwa avuga ko babifashijwemo n’umubyeyi wabo umubyeyi wacu nyene asanzwe ashona nawe nyene twaramwituye ko turam amubaza acagira ati iyo dufashije imashini yaba yaraduha kugira tube turarondera ukuntu tworonka agasabuni ku bijanye n'intambamyi babona muri uwo mwuga abavukanye bose uko ari babiri bavuga kuretse ubukene bw'abakiriya babitura ngo nta ntambamyi yindi barigera babona nayo umuvyeyi wabo agahimbagwa n'igikorwa cy’abana biwe kabura Ernest akizera ko abakobwa biwe bagiye gutera intambwe barya baracari bato cyane kuko umuntu akiri muto aba afise ubwenge bucunguka ariko nka twebwe ubwenge butera busubira gusubira inyuma hariho abandi bana bo tuvukana nyene bamwe bazaba bamaze kugura amamoto bamwe bazamaze gushika ku rwego rw'umuduga nabo nyene ndiziga ko zobishikira ko baracari bato mu mashyirahamwe y'abakenyezi ngaho muri komine ya kayogoro bo babona ko umukenyezi adafise umwuga akora canke atari mu mashirahamwe ariko utikunda nk'uko bivugwa n'imboneza n'imbona mahigorete nayo mu ntwaro bemeza ko uri mu ishirahamwe iterambere rimugaruka ko antoine ndayiragije ajejwe intwaro n'imibano muri komine kayogoro munsi umukenyezi muri komine kayogoro natinya gukora umwuga wose ngo nicyo abahungu icyo abona cyose gishobora kumuteza imbere aragikora kuko ni ku neza yiwe n'umuryango kuko birashyika ibyo byavuye rimwe na rimwe aho abakenyezi abura nk'umugabo agasigara wenyine bagenzi bakabona bimugora gutunga umuryango niho baciye baza barijukira ko boza barakora imyuga cyo kimwe eh, n'abagabo kandi ubu bimeze neza baba ubigeme bavukana eka n'abarongoye intwaro bagahamagarira abandi bakenyezi kutagira igikorwa bakengera ngo ngo kuko n'abarundi barayamaze ngo urugo ni babiri mu kayogoro ka butare placide niyo mwungere ku bwa hadiyo isanganiro uraca bugacana ayandi mu bidukikije uturere imvura igwa ku bwinshi nitwo turangwamwo umururazi kubera imvura hitwara ibyunyunyu bigaburira ibitegwa mu kuzimu hagasigara ice unyunyu bita aluminium mu gitera uyo mururazi umwigisha wa kaminuza Salvatore Kaboneka amenyesha ko isi nk'iyo ifise ibara ritukura bikunyuka mu gihe isi ndimwa itaruhurirwa ucana yandi bidukikije na Kristela Nizigama ibihugu bironkamwo imvura nyinshi n'ibyo usanga birimwo umururazi w'isi harimwo n'uburundi igipimo bita ph mu mfunyafunyo y'igifaransa nico barabira ko kugira bapime uyo mururazi w'isi ibyo bisigurwa n'umwigisha wa kaminuza mu gisata c'uburimyi n'ubworozi salvatore kaboneka umururazi w'isi rero uva ku bintu bitari bike jewe narawe nsanga ni ibintu icenda nuko ico gipimo kiva ku busa gashika ku icumi na kane ubusa vyerekana ko umururazi ari mwinshi ni acide nkuko uyu mwigisha wa kaminuza bandanya bisigura mu Burundi bagomba ahantu hagoye cyane ni mu mugamba na bututsi uhere muri kabaruru ushike za vyanda niho hagwa imvura nyinshi kandi niho hari umurazi mwinshi isi yatitutse cyane igihugu cyose gifise umurazi w'isi uri munsi ya bitanu n'inusu za pH twege tuvuga yuko isi nziza kuri cyerekeye umurazi w'isi ari hagati ya gatandatu n'indwi isi si imeze gutyo onye ngaha mu burundi wironka mu za mparambo mu za rumonge eh, mu za nyanzarake zisa n'agahama mu bisanzwe ibyatsi bimwe bimwe birerekana ko ahantu haba hari isi ifise umururazi n'umurimyi abyerekwa n'uko ataco yimbura uko imyaka igenda irahera ibikorwa bimwe bimwe umurimyi akora biratuma umururazi w'isi wongerekana uyu mwigisha wa kaminuza asigura ko ukutaruhurira isi ndimwa n'inkukura ari bimwe mu bituma isigira umururazi mu bikorwa kuba rero umurimo yagira bituma haza umurazi n’ibi. nuko bimwe byo ku isi uyireka karuhuka